Padėk sunkvežimiams perkelti krovinį per upę. Medinis tiltas gali atlaikyti tokį svorį, koks yra užrašytas ant ženklo, arba mažesnį už jį. Jeigu krovinio svoris yra didesnis, sunkvežimis turėtų važiuoti tuneliu. Nustatyk kiekvienos mašinos krovinio svorį ir nurodyk jam tinkamą kelią.